Eta, beraz, bi kide ditugu gurekin Aliz Leitziak ezar eta Emili Marten, egunon zueri? Egunon. Euskal Preso eta Ieslarien eskubideen errespetaraztia eta horien segitzia elburutzat ditu bagoaz kolektiboak. Lehenik, behar bada, onda horretaraztia Euskal Presoak ez direla Presoa bezala kontsideratuak. Tratamendu gogorago bat badute, gaztigu bikoitza edo doblia ukanez aspaldidanik, Aliz Leitziak ezar? Bai, eta, eta ez bakarrik beren zat, baina nire beren familien eta beren lagunentzat zat, denen zat, eh, urrunduak dira eskualeritik, uh, eh, uh, eh, Frantzia usuan banatuak, beren, beren familiako baten ikuste joiteko, um, batzuk mila sei egun kilometro egin behar dute, eta eta demora gutiren pasatzeko eta hori eh, ezin soportagarria da. Gastuak, eh, nunbait, aipatuko ditugu ere Elgarzketan eh, istantian. Emili Martin, Euskal presoak, barriatuak, eh, frantses eta espainola estatuetan, zenbat? Orotarat badira laureunta oita amak bat preso, frantzian badira laurogeita amak bat, adibiaz, frantziaren kasuan, laurogeita amak dira, ogeita amabi presondegietan uh, sakabanatuak, Donc, berda irudikatu piskatez frantziaren mapa, eta hortan ez, presondegi batian badira bizpairu, beste batian bi, eta ez, eh, sakabanak eta hori, aski argia da mapa ikusita. Euskal preso politikoaren egoera, eta horbiltzea eztabaidatuak izan dira Parisen, Christian Taubira, justizia ministroaren kabinete buruaren eta presoen ordezkarien artian, Kolet Kapdeviel diputatuak beretsi dauku, Christian Tobira presuen alde dela, kasuz kasu eta agazoin humanitario edo familiaren gatik, bake prozesuari buruzko urratz bat da hori, aliz lehizak ezar? Bon, hola ikusten alda, eh, zer nahi zanik. Uh, Baina guk nahi ginukena da uh, ez, uh, ez banaka egitea, baina orokorki preso guziak horbiltzea eta zer da izanik momentuko ez dugu deus ikusten, hitzak dira bakarrik. Baina eh, halare, emaiten du halako, eh, bon, espero dugu orain zerbait abiatuko dela. Baina beharko da halare uh, uh, zerbait orokorki egin eskual presoentzat eta ez banaka-banaka ez dakitzon bat urtez, uh, ara, fitio behar da joan orain. Hala ikusi zeuro agindua aplikatzen dela oraino, Alberto Plazaolaren atxiroketa lekuko, kontra erran haundi bat dea intzin aipatu dugunarekin, jubiltziaren aldeko urratxak egiten ari direnean Parise. Gero Alberto Plazaola berda erran ez dutela onarti, en, onartu, eh? Ehm, behar... da. Pusatua da. Bon, mm, behar ba... Eh, behar ba beste molde batez pasatuko da. Eh, Bon, euh, euh, zer da izanik, uh, eh, da, ema horiek... Uh, eh? Erraiten dute, just, euroa ara, itzafaltanien, erraiten dute uh, justiziak dela deliberatzen, baina badakigu denek politikoa dela, eta behar litaike horrikin ere gelditu, eh, hori ere kenu indar, kenu onbat litaike, baina bon ez gira hono hortan. Emili Marten, oraino zailago da espainol nortasuna duten euskal prisuentzat, adibidez frantzian prisonegi zigora betez ere, espainiak preso altxadezake preso hori, berra razoinen gatik. Hori da, eh, gaur egun badira preso hainitz eh, haien kondena egin dituztenak eh, beraz frantzian, nonka adibidez amar, jogei doit amar kondena bat, eta badutena ere bai ez, hauzi bat eta kondena bat eh, espainian. Eta gaur egun, nahiz eh, naiz eta Europak... Eh, hori galdegina, hau da uh, bi estatuen arteko kondenen konfusio bat, eh, bat kondena bat egiteko, Espainiak gaur egun ez du nahi eh, aplikatu lege hori. Ondorioz, uh, plaza hola kaso hortan da, uh, memento batez epaileak jantzuten baietz aplikadezaun uh, konfusio hori eta atera zuten, Santiago Ahospiderekin batera, eta iruila bete berantago, ez, gibelerat jintziren, eta Eh, bere atxilotzea galegin zuten. Dunk hor bat dugu ez beste kasu bat nun uh, giza eskubidak ez diren errespetatuak bai Espainian. Laburbitzeko, erraiten eh, alda, baikor ziztela frantziari buruz eta eskor espainiari buruz edo ez zizte orainoa hein ohtaratuak? Nuxez ez da baikor edo eskor, eh? momentuz ez da deuge mugitzen, eh? ikusten dugu segoretan diren gitan, eta ez, sakabanak eta edo dispertsuak segitzen duela, euroa ginduek segitzen dutela, bai Espainian edo bai Frantzian, momentuz uh, guri duriko importantea da orain ez, karrikan mugitzea eta ez, dinamika azkar batzu uh, plantan jartzea edo segitzea, uh, Frantzia eta Espainiak estatua mugiarazteko, baina nala ere ukan dugu kainu bat, Hitzetan, uh, hitzetan eh, Frantziaren partitik. Nola bukatu Euskal Presoen dispertsuarekin, galdera horren inguruan eginen dira eritar eh, jardunaldiak, baguaz eh, bagoaz kolektiboak eh, antolatzen dituenak. Larun bat goizuntan eta segitzen dugu zuekin, bikideekin, Aliz Leizia Gezar eta Emili Marte. Ogoita lau osatzen dute bagoaz kolektiboa, erritar jardunaldiak beraz larun batean, lan talde kipietan aiko ziste gogoetan, zer nahi zinukete atera dadin gogoetaldi ortatik Emili Marte? On beraz, bai nahi duguna da ez, diendea beraz lan talde jarri, gogoetatzeko janduzun bezala, eta espero dugu ez, Eh, lantalde hoietatik, eta emanen direnez, harik horietatik, hoietatik, hainbat idei ateratzea, piskat plantan jartzeko ez dinamika bat uh, ipar euskal egian. Donk espero dugu, piskat egun hortatik uh, idei kutsa bat edo tresna kutsa bat bezala, ateratzea gero ez joaiteko sektoreka edo egizegi uh, idei kutsa horrekin jende animatzeko ez, eta dinamika batzuk uh, sortzeko. Parte hartzaileetan, anor atseman ditazke? Bada, hor momentuz badira be jende pasa, Eh, bada denetaik, eh, badira erritarrak, eh, badira utetxi batzu, badira sindikalista batzu, zela ere bagoa hogeita, ba, hogeita lau antolakunde zosatuak behikira, ba ez, antolakunde horietako diendak badira, baina badira ere erritarrak betidanik ez presionaleko komietan ibilitakoak, edo edo bestak ere bai, askia initza da momentuz parte hartza, hori biziki positiboa da. Eh, gero, horren emaitza baliatuko duzuen, nonbait, eh, beste elkartekin, uh, eh, eskual presoen aldea eridiren elkartekin, etxeratekin eta bake prozesuari buruz, ari den bake bidearekin lan egiteko? Uh, bai, etxerat ere parte hartuko du, eh? etxerateko hainbatkide ere edusien ideak parte hartzaile izan dira larun batean. Bai, asumada da gero ideikutsa horrekin, uh, jende guziaren gana joaitea, edo presoen aldea zibiltzen direnak orain arte edo bake prozesuaren uh, ildotik edo uh, egitarrez sumen gana egietan uh, eh, egidinamikak lantzeko. Zegia da gaur egun uh, iparaldean lortu dugula ez piskatez pantail uh, ainitza bat ez prozesuaren alde uh, bat egitea eta ere preso eta ieslarien uh, arazoa konpontzeko, baina egia da ez importantea atsemaiten dugula orain ez egietan ez gure auzoak edo gure Eh, gure argina edo zakitzer, <laughs> ez, haiek ere bai ez bat egin dezatela uh, eh, baki prozesuarekin eta preso eta jeslarien arazoarekin. Hori da pixkata postua ez, egietara eta ez, jende guzien gana iristea. Egan dugu, eh, janik urratz bat dela ala ere hitzetan behar bada, Christian Tobira justizia ministroaren kabinete buruarekin mintzatu da presuen ordezkaritza, eta bada helburua da olako jendiak unkitzia, olako ministerioak unkitzia, zer uh, ideiak behitu zuen, noat jo, uh, oino, pixka bat, uh, zuen helburuen betetzeko? Uh, bai, gero, ala ere ministeritza eh, behin baino, beha, behin baino gehiagotan ez interpelatu dugu. Azken aldian, behu da intzin, eh, gutun bat egorri genuen Kristian eh, uh, Tobihari, salatuz, eh, uh, uh, sustut, balintzabeko askatasunen inguruan zen posizionamendua uh, Parisiko hausitegietan. Eh, hor uh, ikusten baitugu ez, balintza bego askatasun guziak ukatuak direla, argumentazioa jun politikoen gatik eta ez juridikoak baliatuz, eta epaileek diote ez, eh, dozer juridiko horiek onak direla, baina ez, politikoki zinituztela pertsona horiek eta do horiek eh, atera. Donc, behin baino gehiagotan, tobi interpelatu dugu, uh, bai, behar da, Gero badira ere hainbat eh, autetxi uh, eh, lanean ari direnak, bon, bada aliz, adibaz nire pajean, uh, eh, lanean ari direnak uh, ez, preso eta iesdarien uh, eskubiden defentsan, eta hien bitartez ere bai ez, uh, logika batean ez, estatu ere interpelatzen dugu. Beraz, bai, Prezeski aliz lehiziak ezak, autetxi zira eskualdean, mintzo zirelaik zure uh, kideekin, beste autetxiekin, uh, kambiatzen ari dea ikuspegia horoko Bon, gero, eskualdea uh, eh, bakizu bordelen gira eta bordele biziki urrunda eskualeritik, eh? Ordean, uh, ene kide ekologistekin uh, eh, errez da, zenta ekologistak parte hartzen dute bagoaz kolektiboan ere, eta, eta kurantian dira segitzen dute, Baina bestekin uh, salbu eskualeriko eutetxekin bestekin ez da, da errez eskualeriaz mintzatzia. Etxerat, eh, aipatzen ginuen, eh, partaidea izanen dela larun batean, dispertsioa bisita eskubidearen presioa izeneko txosten aurkestu behi du etxeratek, barriatzearen ondorio senideek pairatzen dituzten arazoak biluak dira hortan, eh, gastuak aipatzen zintin aliz lehizegeza, eh, batzuen zati bisitaldi bako txak adibidez, boste un euro balio du, preso baten egonaldiak hilabetean berri un euro, puntu horren inguruan lan eginen duen txigurazere talde batek, eh, emili Bori segure aterako den gai bat da, zure zenbakiak zuzentzeko ez baina trombatzen da, mila laureun euro presoka hilabetean ez dena guti, haste bururu ez, bisitetara joan ez, uh, bai, nahi eta nahi ez datuiek eh, kontutan hartuko dira jardun aldietan, eta pentsatzen dugu bai lantaldeetan uh, eh, arazoiek ez aterako direla, eta egia da ez adibidez preso bat, adibaz, senperekoa balitz, ongilitzateke ere bere egian eh, zenbaki horiek lantza eta familiak espikadezan beze kostu duen beretzat dispertsoa eta ez erriko jendeak eh, neugiak dezan eh, beze zer den dispertsoa. Larun bat goizian beraz lan, lan burtsan bai honan, zenbat lan talde aurre ikusi duzue, nola antolatuko duzue goiza? Momentuz, uh, xurraze izanen da autetxi batzuekin lan talde bat, Eta gero, izanen da, piskat lan taldez, mikstuak ez erritarrak, uh, optitxeak dira ere bai, eh, baina uh, gehiago, donka aurri ikusten dira, bost sei lan izatea uh, larun bat goizean bai. Aute txietan izen batzu, ah, aipatzen aldira? Bo, nahiago dutu ez aipatu sobera momentu, zikusiko dugu larun batean, inskriptioak ez dira fini, eta ikusiko dugu larun batean, baina bada, aliz, adibidez hori zen. alda alare, partido desberdinetakoak izanen direla. Eta erran duzu Emili Marten izenen emaiteko, denbora badela horreino, zer egin? Beraz bada denbora horreino, badugu webgune behi bat, ba, bagoaz.eus, beraz webgune horretan eh, aski da, sartu berdalaen horrean, bada ez, diardunaldi, uh, eh, eh, irudi bat, hola, klikatu gainean eta bajanean bada beraz izen emaitea, beraz bete, eta ez, ostira la txarte, bauzila ba betetzeko, eh, eta bo bauzi ba bete diten alzizte dide larun bat goizian, baina nintxatu inskribatzen lehenago, zenta lantaleak antolatzeko hizkuntzaren aletik, Euskara Frantsesa guretzat simpleago da jendea aintzinetik inskribatzen bada. Eh, Zer hor dutan hasiko da? Goizeko sortziak terditan hasiko da goizik. Eh, beraz lehenik zen da lehen horren erdi bat jendeari ajera egiteko, eta behar denboran izanen da esposaketa bat eh, begiratzeko. Eta gero behatzi honetan eginen dugu lehen eh, plenario bat daitzen duguna, horren erdi bat ez, pixkat eh, jardunaldiak aurkezteko eta eta piskat dispertsuaren inguruko historiko tipi bat emaiteko ere bai, eta gero lantaletan sartuko gira zuzenean, ez, zazmoa behita ez, gogoetatza eta, eta lan egitea, eta gero ondotik izanen da gehiago ez, lantale guztian sintesia bat egin, entzun, eta eta perspektibari buruz eh, hitz Ipar Euskal Herrian hola bukatu eskual presuen dispertsuarekin, galdera horren inguruan beraz aiko ziste, bagoaz kolektiboak antolaturik, Aliz Leiziagezer eta Emili Marten, milesker? Milesker. Milesker zuri.